thank you gegeran maneh. Wis tak tilap-tilap. lancar-lancar dhewe, metu ya metu dhewe aku. Engko <laughs> metu bareng ya gegeran aku. Enak ngene. Enak suaramu. <laughs> Ditengke tekan mburi. Ngomong-ngomong, nek metu bareng kenan ya. Wah, timbangane ngulatu metu ijen aku. Dadi aku ana omah iki kanggo jaga omah, anggapamu iki aku iki wong apa? Jaga gredu ta, rumah tangga lah. Aku ana omah kon jagegeran ae. Suarane enak ngono mbok ya nukang sepatu. Ah, nek kapan enak ora apa aku ngrabi kon. Apa? Aku biyen wis kasir oleh kon saking dipeksa, mbek wong tuaku. Eh, eh. Dipaksa. Lho, aku ben jange dalane tutik sing ayune koyo Sri Kandi gak gelem aku. Saiki tumbuh-tumbuh ae srimbombok. <laughs> Saiki macam-macam ya omonganmu ya. Ya ngono. Piringo awakmu biyen karo aku. Apa? Swajae kaya lanang-lanang dhewe. <laughs> Kandani, nek kono lek aku ngono wis untung kon lho. Apa? Gantengen lanangan tak kandani. Ganteng kaya ngono lha elek kaya apa? <laughs> aku coba kak, kok perkosa ngono gak mungin terjadi. ngono kaya gelem. aku mau perkosa apa? Batinmu kok aku kok perkosa iku? Masih ngono kok aku ya nyukupi ayo. Pengen ngesir aku tingkai gak karu-karuan. Ono <laughs> omah pura-pura geblak. Lah apa yen aku semaput ngono kok? Maput apa wong ayanmu kumat ngono. Ayo, ngono ya kan tulungi. Gak tulungi mana lah, eman-eman sih. Mana. berarti sing kebimbang gak kona. Sopo? Ya kon. Alah, kebimbang apa? Pernah <laughs> sak durungnya oleh duraja ya. Masih ngono ya, diracak kon gegeri. Ala opo ngaku? Geger urusan tahu kok ya. Wis kon iki wis mulu-mulu kaya kapuk ngono iki bahasane. Wis kegandengan lanangan. Ganteng kaya ngono kok. Wis untung kok sembarang tak cukupi kalung, gelang itu kon iso apa prasamu? Gelang akar. Kok oh, gelang akar? Asih kon gaiku gelang apa iku? Kok gelang emas ngono? Emas apa wong sepuan kok ya. ngelingono mas awakmu biyen nek dina minggu liwat ngarepe omah wah toan tintan tin rasa aku nggawa montor nek nggawa klakson tok pancen aku nyelengi kok jane bangun aku saiki ngene terus terang ae apa harus mempunyai ketegasan yang tegas <laughs> Soalnya rumah tangga kok bahagiaan gak teko wong sugih tok gak untuk dunia tok diplumpukno saya kita nggak nih, nek sore iso momong anaknya Iya wong Diana. Kenapa aku 20 tahun karo awakmu? Lah, 20 tahun gak duwe anak lah sedangkan. Masih gak duwe anak kok lah duwe kucing. Nah, kok apa ngomong kucing itu? Ya kurang puas wong kucing kok. Wong eling ngono nek wong rumah tanggane gak duwe anak iku jenenge ya apa coba? Ya gak enak. Pada umumnya, kalau bojone sokran sapa iku? Mariani. <laughs> Mariani Marion. Ayo eh, Marion lah wis. <laughs> Lah urusan jarang biyen omonganmu. <laughs> Mariam. Mariam. Wong ya sapa rek Mariam iko nya apa bebujon ambek Sak sokan selawase wis ana pirang-pirang taun gak anak. Lah iku yo coba yo. Lah yo kok sik kok gak duwe anak. Lah yo opo sik diduwe anak wong bojone iku yo lanang. <laughs> Ngawur ae. Lho kae iku kari lak ngono ta. Wong iku kari basani. Anggepane ngono ta. Iya anggepane anggepane. Oke, wong kene wis dire semekno kok ngawur. <laughs> Ajae tak kandhane. Terus terang Mas yo. Hmm. Saiki akibat soal awak dhewe Kak duwe anak iku kemungkinan Mas Cak Sokran itu kurang mempelajari ilmu seksologi. Eh jatuh ngomong ngono kringet pusing. Sembarang sih salah iki awakmu, ngono. Salah apane wong ngene, hmm. sampean dhewe durung ngerti kelemahane wong wedok. Apane kelemahane wong wedok gak ngerti? Wong merayu wong wedok ono carane. Ya apa sih? Ono kelemahane teko gulune. Iya ditekak. Ono sing teko kupinge. Sampean kurang ngro kelemahku. Aku ki teko obat mesti nek kapan apa serayu wong wedok mesti toko bokong. Ngapur. Kama aku iku teko unyeng-unyeng. Teko unyeng. Eta eh, apa sebabe ya? Aku iki iso ambek awakmu lah gatal duwe anak. Kon kepingin duwe anak, aku kepingin duwe anak. Tapi hmm. apa sebabe gak iso duwe anak? Sing salah awakmu. Salah apa nih? Nek kapan aku teko nyambut gawe, kon turu mengkurep. awakmu sebagai wong lanang carane. Lah iso wis pengalaman ngono kaya. Ora Aja ki bongkar rahasia. Hei, apa mengkure bak digoleng lak kene. Kok ya ajak nggih pikiran sing enak apa. Barang kok turu mengkure iku tak lirik eh. ae. Ah, Hari ini kok mengkurep batin gua oh, ketengi senep ya. Ketengi apa yang ngempet awam gak tepat-tepat. Saya kira ini nih. Apa nih? Upamanya awakmu ambil aki ki opes yang kosong iki aku apa sing kosong iki awakmu mungkin anak kamu sing mandul mandul aku kadhe lho ora ah, mandul kok ah, mandul iku goblok mandul iku wong sing gak iso oh sing gembandul sing gembandul lah oh. klopone kan diman maksude mandul iku wong lanang iso mandul mas ya wong wedok ya iso mandul lho ha sing enak ya awakmu diperiksa nang nggone anu agraria agraria oh, nggone iku lho apa nggone Bukis, bukis, bukis iki. Bukis, bukis, bukis. Mas. Hah, bukis, Mas. Iku pada gobloke kok. Bukis kesmas. Ah, iya, iya. Wis gak kurang-kurang oleh usaha. Hmm, Carane ngene, Mas, ya. Hmm. Sampeyan nek anjene iso mempelajari temenan, iku ana jalan tuare. Sing sing tuarno. Tuarno sapa ya iso. Kau <laughs> jalan tuare lho, Pak. Ya terserah sing mrinding dhisik sapa. <laughs> omonganmu lho mesti kok nang gone ngono aja omongan iku asosiasimu mung ngene kok wong aja gampang nyandak asosiasi kurang tepat iku nanti dikira sing enggak enggak ya. dianggap apa ngomong parno lah iya padahal parno mulai nang desa parno yang nang gubeng lho ya tadi engko anggapane wong sing kena purna padahal dhewe iki gak ngomong asu ya gak ngomong asu asu, asu. apa asuasi asosiasu eh, eh. Eh. asosiasi asosiasi asosiasi lho ah, asosiasu ah ngawur ngomong asosiasu asosiasu hmm. asosiasi ah iya wis lho aja kaya ngono saiki gambarane kaya ayam lho hmm, hmm. babon karo jagone iku iso merangsang <laughs> babon iku iso tapi jago ngerti kelemahane babon ditotol ndase <laughs> babon wis demok lho ayam gak ngono wong wong kon iki menungso kon padahal nang nanggone kewan iki lho iku gambarane teko ngono <laughs> iya nek kapan PT lah PT gak iso ngomong ya dicocok iku gamlane sing iso ngomong ah, tambah lihe daripada ayam kan ah. <laughs> ayo terus terang ya apa saiki ambil perhitungan kon iki sik nantang saiki ngene upamane nanggone rumah sakit tuku anak ya apa tuku anak piro kabeh yo gak kake 22 ngono aku pesen apa-apa tae. Kayak apa? Tak ada rujakan. <laughs> Aja ngono, wong anake siji loro wis cukup. Ya ya saiki ngene wis. Wis, saiki lila nono ya. Kok hmm. nambe aku aja duwe anak, saiki aku tak rabi maneh ya apa? Heh? Tak rabi maneh. Apa? Coba diulangi lagi. Yang, yang. Diulangi lagi kata-katamu itu. Apa ayo ulangi. Ah, yang, yang. Mau tak tunjuk pisan rom. Cepat. Apa? Kon iki wong wedo tak pendekar silat jeneng. Enggak, nek sampean ora di mana iku berdasarkan apa? Hmm. Apa saya ini kurang seksi? Apa yang bagaimana? Lah aku takon kebenarannya kan. Loh, ngene lah, aku lagi kepengin duwe anak sih. Mm -hmm. Nang ampek kon lagi duwe anak. Aku ora di mana kepengin duwe anak. Asli tak delok jaman saiki iki ya. Heeh. Hmm. Wong wedok di antara wong lanang akeh wong wedok timbangane wong lanang. Alah, iku tinjuan sing kurang tepat sih. Oh, tinjuan. Coba nek nah, akeh wong wedok teko apa? Loh, akeh teko apa? Lah kan gak percaya sini wong wedok. Iya. Ayo melaku nang di pasar. Pasar ndi? Iki pasar Bumbui. Ayo. Sing dodol bumbu lah wong wedok. Sing dodol iwak ya wong wedok. Dodol tempe, dodol tahu ya. Iya nek pasar bumbu. Ah, lah kok metu pasar sapi ayo. <laughs> Ayo sapa sing go pecut niku? Pak pecut gondolmu. Lah kon mari nang nggone pasar sapi ya, kon niku. Lah kan nang ndi? Oh, kon gak percaya. Ayo, mel aku nang nggone pabrik korek. Nah, pabrik korek ngon simo Simo Iya, iku wedok tok pegawe niku. Oh, nang sing kok parane mbok nang pelabuhan ayo. Ayo sapa sing gawa karungan iku? <laughs> Lah wong lanang tok, kok ning tanggane di pelabuhan. Lah tanggoku. Oh. Wake sing macam-macam. Oh, tanggomu apa? Lah tanggoku iki delok wedok kabeh. Sopo? Lah sebelah iki, kan ah, Iya. Riani, ya Riati, ya Rinso, <laughs> Rinso, apa Riatun? Iku wedok kabeh durung di bojo. Tanggamu? Hmm, iya, tanggaku. Apa? Jaya. Pak Timan. <laughs> Rukin. Blekung kabeh. Lah iku tanggamu. Ono oh, sing jange tau ngono gak gitu. Sopo? Sopo sih? Dia ku. Oh. Ngomong aku. Kon tak gambari koyo ngono sik durung percaya. Apa? Tak gambari toko pasar, toko ngene pabrik, iki gak percaya nake wong wedo. Iya. Apa sebab iki kon tak kandani? Sik nakalane jamane Perang Dunia Kedua. Oh, Omong-omong aja lincip-lincip apa? Ah. Apa? Perang dunia kedua iku lho, mbok ya kedua nek sing ngomong nang iku. Lah sing endi? Masalah jumlah wong wedok sampe ngarani perang dunia kedua mbok liyane. Tahun 45 ngono wis. Oh iya. Tahun 45 ya. Mm Sing dadi tentara sapa? Wong lanang. Nah, sing maju perang sapa? Wong lanang. Lah, mulane saiki wong lanang lagi dadi tentara. Mm Lah saiki wong lanang iki akeh sing mati kena peluru. Mulane saiki akeh wong wedok timbangane wong lanang. Saiki gambarane ya. Iya, Bang. londo mesanggrang di Tanjung Perak. Hmm. Ngunek no meriem, meriem dipasang, song, hmm. peluru budal, dere, wes wes wes wes wes wes. Ono wong lanang liwat, peluru meledak, biar wong lanang ajur, dadi sawalang walang. Nah. Wong wedok sing urip. Iya, iya. Londo masang meriem maneh, song, oh. peluru budal, Jelang, ya, wes, wes, wes, wes, wes, wes, wes. Ono wedok liwat, peluru balik. omonganmu sing enak iya nek pluri kono matone. Iya. Peluru berangkat dewe dewe dewe. Eh wong wedok belok Iya. Eh wong lanang dur. Iya. Peluru iku nek tiba dadi sasaran iku wong ajur kabeh tak pandang bulu. Oh, Masih bulumu ya bersih. Kon dikuandani sik. Kaiso, Pak Iso, Pak Iso ngambil keputusan cerai atau tidak? Eh, kau temenan tak kon? Lo ayo, kono jadi ini Pak No, bosok bosok bosok. Lo bosok bosok bosok, bong Iso, eh. pokoknya aku kudu kok beres sisa ini. Lo, kau ngajak pegada temenan tak? Lo, aku gak jadi karwa mau mas, keliling aku nunggu nih kota Praja. Oh, ya kepantesan kon keliling keliling nunggu nih kono. Wes sakaratmu kon ayo. Sakar sakar saja sajae. Wis sik pancene kon temen-temen. Wis perlu jalane opo kon iku? Jalane sampean ya sing iku. Iku gegerene bojo-bojoku dhewe. Mas gimana ngomamu? Omah kon kunci. Lho lha iki golek awakmu kok karo-karo gak ono. Lah ngono ta? Lah apa omah dikunci kok padha leri? Lho ngarane tangga. Mosok ngono ta? Wis harus ngene. Kon ngono jo kon iku jo. Lho ngamuk. Kok <laughs> oh, bojo apa jeneng? Iki. Lha Oh, Mariam. Iya, iki wis oh. gawe Mariam iki. Iki sing gawe Mariam. Gawe Mariam. Oh, dadi iki termasuk wong dewok. Eh, ah. wong brewok. Eh. <laughs> Ngene lho, abla tonggo ta? Iya. Eh, Istilah tonggo, ya hmm. digotong ya disonggo. Hmm. Abot entenge rukun kok mek tonggo. Lah nek ana apa-apa lak tonggo mek cai-cai, apa mantuk kok gegerek tengah dalan. Iya. Gak pantas. Iki persoalan apa ya? Persoalan apa ya? Persoalan suami istri. Nah, maksudnya maksudnya soal kemandulan. Hmm. Kare bojoke iki lak geger ayo. Iya iya. Aku digegeri. Iya iya. Lah aku iki tukang oh, oh, iso duwe anak. Lah mesti iso. Iya wong lanang rene. Lho, ra. Iki bojoku. Lho bojomu Iya. Kasih dia anak. Kasih. Kenapa ada nih? Apa? Kasih dia anak bojomu. Apa? Apa aja? Kegeri kok kebo. Kakrungu bojoku masih bisa. Ayo apa? Kakrungu. Kakrungu ya? Kegeri kali apa? Ayo terus nyoko ya. Aduh, ya tuwiti gusimu. Kok ora apa kok wong masih gandengan kaya gak pandang teko geger. Kok ora apa kok geger jebu ablak nek. Dua nek dua anak. Ah, aku mau mosok ngomong liyane apa ngomong ini. Bojomu gegerik, lak kaya empuk. Gak gak ngono. Ya apa sih mang apa sih? Gegere bojomu kaya apa? Jebu ablak. <laughs> wajahe ah. mulane saiki gak torek geger hmm. ya ta ayo sing rukun soal anak iku mang kadaran teko pangeran yo duwe anak yo seneng gak duwe anak yo biasa hmm. lah nek kon pindhe anak upama kowe anak yo iya iya wis aku pek anak angkat mari aku ha ngawur <laughs> ngono nang tentek sego sak mono kok yo mulane saiki gak geger ya hmm. Iki saiki aku kayak penerangan dari kon, kayak yeah. pendidikan dari Cara tuh kanca kancamu. Mm -hmm. Agak tunggu mbak kurun sih ya. Oh iya, iya. Kamu geger. Ah, iya, iya, iya. Kok no, ngomongnya pas iya. maniki ya cok geger-geger. Wong ngori sembarang diatur jaran sumerawa. Eh, musawarah. Geger-geger. Oh, Loh, cak. Sebenarnya, cak belanja ya? Sopo. Iki nggak sekalian. Nilai aku, aku digagari no embong ini. Lah, apa gagari perkara urusan rumah tangga duduk-duduk no embong. Nah, tak <laughs> terus no sedia yodium nggak? Ini ngomong apa? Ciri-ciri ini gedang-gedang kedang kelutuk ini. Ngomong lana, nggak dontang anting no. Iya, kepikiran duwe anak iki iso Iya Cak War. Iya apa? Ya apa iso apeno pamane ganti Cak Sokran. Lho heh, mbok menawa omong kok blakak sik eh, Omonganmu ki cici tapi padha mek ngusir aku kon iki ya. Lho gak ngono, mbok menawa peno ikhlas ya serano Cak War. Sementara ngono. Ngono wis duwe anak jaluk meneh. Eh tadi kita kontrakno ta? Sopo lu bocor dikontrakno. Lilakno tak serie seminggu ora tak pancal idone <laughs> ngono. ngono apa. Ini kakek urun rembug aku. Yo gak hmm. ngekek pendapat urun-urun rembug. Hmm, Yang bisa ini bojo penengin bi anak. Hmm. Satu bulan langsung iso bunting. Nah, ya apa? Gak nang jalan Raden Saleh. Ono kono diumbahno untuk ini. <laughs> Jerekan mobil ae kaya. Oh, tak sepeda motor oh, antara ini kono. Pokoke diumbah. Tapi gak tahu adus saya. Ayo oh, geger-geger masalah anak, geger-geger masalah anak. Aku dia pendapat ini cak wah. Ya apa? Nek panjang kau kepingin dua anak, ayo tahu kelas kelasan yo. Nang goni rumah sakit, nung goni kau niku nono wong tua nih sing gak mampu, anak di sana nung goni kau, ayo dijaluk. Nah, iku yo ono. Tapi sing ganti program. Iya, sing penting saiki ngene, amri HPE, hmm. bojo peno karo peno pisan. Iya. iki periksa dokter eh dokter hmm. soal peralatan dokter saiki zaman masa kini wis maju oh, maju ya iya kaya bodho penong ini diperiksa di ronsen iki langsung weh diteleponi peloran <laughs> peloran wae tak diteleponi peloran ngawur Iya nek kalau iki lho nek gedhe lah gak amot. Menawari gunane maksude diinjeksi obat hmm. sing iso duwe benih-benih Artine wong wedi ah bibit. Ya apa bisane bibit ngono. Lah ngono, ah. wong bibit saiki mulih nang pare. <laughs> Bibit anak iku lho, bayi. Wis tak nandak arek <laughs> iki iki ya apa saiki saiki ngene hmm. amri hapike ya pernah nek nganut aku ayo tak terno nang rumah sakit sapa aku ta lho iya aku lak duwe tonggo eh, tonggo pak dokter ah. oh iya iya duit tanggo dokter. Hmm, Tapi ini. awakmu ayam nok ngene omah, engko aku tak ambek kamu nawar. kono terus awak dhewe dapakno karo dokter iku. Hah? Ono kono penuh digongon tak diperiksa sih. Eh? Ono kono ana tempat tidure. awak dhewe digletakno ah, terus diketok-ketok. Omongane diketok-ketok. Lah ngancam pati ku. Apa diambil darah apa bagaimana? Nah, itu ngono. Mbok diambil darah ya mbok diambil daging iku. Urusane dokter. Lah aku takon darah peno ukurane kira? Kira-kira. Apa anu oh oh iya tapi sing apik ya dijogok itu kira-kira pirang liter ya iki sak dream <laughs> ayo aku mau berapi tak sak <laughs> Ojo liter, sak liter iku rak kira 220. Yo lak bensin niku. Darah iku lho dijompok piro, pirang CC ngono lho karepku. Oh iya. Enake kon mari nang omah aku tak periksa ya. Beno berangkat ta. Tak menawari ya. Ya sing ati omben oh, sak omben. Apa iki dijompok? Ono dalan kok ngombe. Ayo ya. Ayo. duwe anak sitok kaya kastini wis arek urip-uripan mulai cilik sampai gede kepingin omah-omah jarku ya eh milih mantu sing iso nyuwargakno wong tuwa iso enakno wong tuwa ngelingi nek wong Ni kadang gak duwe pele-pele tebu oleh mantu bongkengen iki <laughs> wis kaya tolong kaya ngono wis duwe bojo sipate kaya arek cilik liyane kloyang-kloyong gandok penghasilane sembarang jagak no wong tuwa winginane ya ngono ngapusi aku <laughs> meneng-meneng pak pak njaluk duwit pak 5000 sepedaku cegat lalu lintas <laughs> wis marane wong tuwa kenek ya an 5000 lho ngono lho winginan tangga lapur mas budi kanca dhewe ya ngono kena rong ewu setengah pokoknya dari sepeda motor dikecegat sepeda motor sih ngendi wong sepeda pancal ya gak gablek nih nanti emas pak waduh wes wes wes bojone apa oleh sih pak kan niku bilang niku ya apa kan mele-mele lho mele bojo lho apa sih ah, jonger kan saiki coba kan biar niku dilamar terminal gelemon ya Dua anak. apa? Lho, iki drama terminal. Nyambut gawe terminal iki pegawai terminal kok gak gelem. Terus ana Cina nglamar kok gak gelem, kok gelem ala wis ndek iyuk kon. Aja ngomong ngono ta, Pak. Serabi ah. lo ndomo. iku mang lho. Ah. Eh kok ana blakra omongane. Wingenane pom bensin iku yang nglamar rene. Kok gak gelem. Kok pome sih? Ya pegawai ini. Pegawai ini. Terus kono le tolo coba. Saiki apa? Mesti gak nyambut jahe aku ayem kok ngaku seneng masih dikidungi tok. Ayam mon kon. Omamu bocor kegerimisan ngene lek ayem ya. Sampeyan gak seneng ta? Dron enduk kamar meneng-meneng iku. Suarane dron. Iya kono, kene iki. Sing dipangan ae gak ono wong apa ya cukup dikidungi tok. Wong edung iku luwe. ayem sih. Oh, nah, ngomong ngomong ngene kok masih yo, masih duwe barang wakil, duwe pari sak tompo, nek gak duwe kasetnya e cak tolo jari gak ayam. Iya nek bojomu iku payu rekaman. Eh. Ane gak payu, heh. Ya tarane eh, diserang lho. Oh, wong iku tambah suwe tambah tuwek, nek wis tuwek gak payu ngludruk dadal topeng kan. Saya ke contoh nih bisa, eh, para bus tuwek, lon, kalau tonggok gue pola aja, Nek pengaruh, nek pengaruh. <laughs> Ya aja sampe sih. Kepengin umum ae. Rusak-rusakan ta. Umum ya bojone kuwi sing ganteng ngono. Tentara ta. Mandor pembangunan ta. Wong tole kok nganggur kelentang kelentung. Ya nek iso aku golek sing kaya ngono, Pak. Tapi nek pancen rezeki kuwi kuda gelan ati apa? <laughs> Ya kangres lho. Kok jagane mangan nduk terop ta. Eh, kon niku bapak mono bandani kon sekolah wis entek akeh Tanda kono le jodoh koyo ngono iki lho. Wong bapak e waduh ndelok iki mburuna mburuna. Masih ngono sampean iki dolan rokok sawatan ya sampean Iku wingi rokok itu e ku oleh sawatan. Lha apa kok oleh rokok teko iku? Oleh sawatan. Iya. Mangkane kok enak. Mangkane tak do nyacat. Wis kong ri ono bapak. Ngene iki. Niki netis nang sopo, bujung? Puntene, Pak. <laughs> Kula peringas-peringis kok ndedeno untu mesti gering iki ta. <laughs> Kon mang jare Mekas. Apa iku? Sajen, sajen. <laughs> Mboten, Pak. Waduh, waduh. Kula ngsalaken dugi kupang niku. Iki mang ya pilihan ana sing elek barang. Pak. Iki malah lansep numplek mang. Ngono. Iya toh ae kon barang lelesan niku. Wah yo coy yo bapak sungkan tim sawangane. Ku bapak tetuk kono dhewe. Apa? Yo. Dak kono apa? Juku... Juku anu, kerso Pak, kerso. males anggur kono nomor kamu ini males lah. Kau ini gak tau mulai wingi itu tau waktu. Siapa sih pak? Nama ini juku lah, tapi di wadah kos kaki itu apa pak? Oh, gongseng. Ini. Jangan kenal sama ini mas Kan itu mari panggilan dah hmm. Gawa gongseng bareng Ini kena mari meremuk ya pakai amu kupin Waduh Geret-geret kiri ya pakai amu Kok bapak sana sekolah sing gak melak kocok kok Iki kok anu kanggo bapak sing sewu ya. Cuma meneh kon balekno 1500. Sinten? Apa sih, Pak? Iki lho bojomu iki ngekeki bapak dhek 1000 iki. Pirang taun iki? Bisa anak 10 tahun cek sewu mantep iki rasa taune. <laughs> Kok nggih enten dhuwit luwe, Pak. Wong kula niki nyambut damel kok jeblok mau, Pak. Ngene iki nek kaken botol ngoten. Lah botol linggan dereng diobong kula tebas. Terus ngoten ancur Pak. Bobor ya. Bobor tadi lemah mali niki. Ya rasa kena. <laughs> Pak lenten dhuwit nganggur sedoso, Pak. <laughs> Ah, wis bosen kon sambati ae. Ini karena enten konjo ajak kongsi munawar. iso jare kumpul munawar. Manitia, Pak. Kongsi no video. Wong kono niku kadhaamu gak mampu ana sing direncana Lagi tempat tidur e, nang teko lho iki, Mas. Kon tuku ta? Lho cuma diterakno. Ganti apa tempat ya, Pak. Bongkotan banyu urip murah, Pak. Iku gak diganti ku. Nyali ni deliko karena Lurang nggih, Pak. Lah kok tempat tidur? Karep kula kamare kula tambah siji, niki siji kamar sampean iki jembaran. Jembaran opo Karep kula nggih, damel kamar tamis buat tamu kula lak kada. Dhisik ah? ta. ngomong-ngomong jembar iki lho. Wong cagak papat iki nek wong telu ya. Atik kamare bapak kon siget-siget Malah kok nek bengi kok dindik-dindikan ambek kono. Angger kula kula damel kamar malis tunggal nggih 2 meter persegi ngoten lak cukup bapak-bapak turune ngadeg ngono. Lah tanah iku dengkulmu adikae. Engko di tanaman nek iso gawe 2 meter entas iku. Bapak batine duwe mantu aku buntu. Ah, kalau aku dicincin. Ya njaluk pegatan enak njaluk pegatan. Loh Bapak kok mengatakan kula sih, Pak. Niku mben mben Pak. Mben senono ngomong ini. Diatur ta, Pak? Diatur, Pak. Ya sembo wis pikir rum oleh-olehmu dhewe. Bapak biyen yo gak nyorok-nyorok kon. Lek Bapak mengkarno aku sepatu ini dhisik kon balek nanti. Siapa ngene kuwi ya? Bisa iki sepatu ini. Eh, kon mundat-mundat mundat-mundat. Wong sepatu tungkae nek 2 meter. Gawe sarung jari kudanan sarung mek situ. Dinyonyake rokok cek gak arep ngono. Saiki dipek di TC. Saman usaha Pak menjaga mantu mawon. Wah, kon iki apa? Apa apa kon iki? Menene iki nek ngomong nek tanding bapak ya gak apa-apa nak ya. Anda kan selalu nuk njopo kon ngomong-ngomong no. Bapak iku isi. Oh, nanti Pak nggih ngrasani kalau kon selalu kan nutupi rahasiane wong tua, hmm. rahasiane bojomu. Nggih, nggih. Untuk apa pegatan wara-wara. Mboten Pak. Kuwi menak saking pegatan. Baru menak nuruti panas hati kan enten persoalan. Panjenengan persoalan sing penting kudu dirunding. Panjenengan enak din di murut tuwa padha dagelan iku. Ya Pak enak Pak nek ana jabe gak male wong liya. Tapi bapak ngidunge rada celer. Sing dhisik nduk jeding dicacak suarane enak bareng tanggapan gembret iki. Nah, eh, bapak itu tenagane wis tuwek loh. Lah sampe kon, niku lambe mukon susuk. Menjen <laughs> niku Pak adekane nggih, sampean niku dadi buru Pak. Dadi adekan pertama sampean buru kula kula gebuki, Pak. Gebuki. Adekan satu sampean kula gebuki. Oh ngono ta. Nggih. Ya iki lho, tahun 82 iku ana maratua digebuki mantu. Niku lak kali adekan akan golek duwe. Masih ngono jek maratua aja bapak kon jana, kan campur liyane gak ring terus sing ngeten ngene ngomong ini jare Din. Din lek bojomu butuh butuh bolo jok ato Kalau apa kata nyusul baseman dari Bapak Dewi anak jadi. pokor rokok ini gitu. Ada jangan udah lah. Tunggu saya jauh. Wes, aku lek ngono, ya apa karepmu iki? Kon anut bapak ta amet aku? ya apa sih? Ya anut sing bener sing Halo, memang kau ikut orang tuamu. Sudah, ikuti. Saya adalah orang lain. Dulu orang lain, sekarang orang lain. Ya jek ngono sih. Soal aku ditu karo tangga-tangga jare bapakmu rasane aku terus mosok kepantesen ngene. Iya ta, Pak. Lho, aku iki ngrasane apik nah, gak ngrasane elek mek kono. Wong rasane ku elek, ku ndeten ngrasane apik niku. Timbang ndi wong iku terus gak temeka ngomong. Nek kepethuk mencep. Lalu wong ngene iki rasan-rasan iki. Nongkrong dino men tak dem-dem ati iki. Eh, kon niku apa ngeter bapak ta ya? Kayak adem, masih kok kayak endok setengah mateng tetep gak adem lho. tetep meletus hari ini. Kau niku mantu capo, pokoknya. Ya diatur, caranya sing genang lho nulu. Wah usus wak lumpo. Apa? Menurut tua, usus yang buntu. <laughs> Anak menurut tua tu, usus usus. Walah oh, lolo, kok kau buka panjang umur nak ya. Menurut tua kok di usus usus ni, oh bujuk bujuk biar niku sekolah nanti bujuk bujuknya. sampeyan mangkane tawong kae teko dadi semeni teko semeni lha ngene iki apa lho saiki tak tinggal guys tak tinggal foto kopi kon ya tak foto kopi ku adrepno adrepno wis tak kak bapak ina urusi awakmu kon sembuh pisan tak anu kon tak opo? Opo, tak apa panci panci apa panci bolong panci bolong panci bolong iso derno penghasilanmu gak mesti Atau kau niku udah nudanan, nanti akhir sepi nih yang berdaya. Masih orang-orang mulai sekelap kunci. Kunci. Kunci apa? Oh, ya kunci nih mobil macam apa? Jadi apa? Ya, masih gak nyupir. Nak nyekel kunci, iya. Pantes, ngono ta. Ya pantes pantesan tok. Lah nyekel bongkotan kan apa? Nyekel kunci yo oma, yo lawange gak kena dikunci. Wah, wis itu gak salin soalim nek opo cinta kelambi itu tok. Moro tuwa pisan lawange dicengkali terus ae. dikunci yo gak kenek. Wong pancene wong lawang selerekan ngene lho. Aku tak anu yo, tak metu-metu. Pokoke telung dino gak muleh, kono njok golek-golek aku. Nginep ta, nginep. Ya apa? kono, paling kono muleh kono lho nang negarane Watu Agung. Yo Bapak, Bapak nek kangen kampung iki apa? Wis nurut bapakmu. Gak usah aku menurut aku. Kuampung bating cegel kok dikangen. Eh, jek kon omae kon enak ndo butuh. Kon nurut Kartolo rusak awakmu. Alah, timbang aku tidak kula gedek ya mo. Napa ngrotu manu kula gedek. Wis biyen napa? Kira-kira tak tinggalkan. Gak usah, gak usah. Lho, apa gatel? Gak usah, gak usah. Ayo, Pak. Aku ninggali awakmu. Apa nang ngono nang jerusak iso perlu. Ninggali awakmu ta. Lho iya. Ninggali siramu ta. ninggali penjenengamu. Eh, ini kan setrum loncat. Bocomu tak setrum iki. Eh, mulih ala kana? Mulih. Oh, mulih karepmu, Gak mulih karepmu. Lawang tak rusak. Rusak napa? Iki tukonku biyen gedhek iki. Ngono lho, pantes lah wong gedhek wis dobol kabeh ini. Kayak malah bolong iki omahe. Iya, karo-karuan ngono ya apa mbek bojone ngene iki. Wis apa sampeyan ngene lho ae diatur sing genah. Cak oleh kucarane ngono, dilus ae. Bek menene gelem nyambet gawe liyane ta apa? Saiki ngono. Mamang jadi. mari, Pak. Golek nang wong budal ngono. Ah, sakno, Pak. Ngene gak katetangin, Bu. Lho, kon golek ta? Iya, tetna. Ayo. sakit gak teko-teko nginep ta minggat lah ngono aku dhewe mang bengi ngipi gak enak suwengi ngipi dimut wedhus apa yang akan terjadi lah ngono iki sapa rek kedewang kedewang tok tok pintu nun eh Loh, aduh, sasar mereni. Wah, gudek kulawas sih. Kesasar apa nyasar? Wah. aja ah, ngono ta wah rumen ah. sane kelingan catulawas ya waduh gak nyono gak ndimpe kedele dadi ketempe peribasan barang lah iya, biyen koyo ngono ya yam lho lah BODE mu nanti anu Bendoyo. bojo bojo oh, bojo Dari wis kawin ya? Iya, saya Pirang tahun ya? Wis anu 15 tahun ya. Dia anak. Ya iku sing tak iki ni. Awakku biyen kok dadi karo awakmu wis. Wis dah. Ya Iya kok iso dadi gene ya kok kok salah situ rasane. Ya bisa karo Ilyas biyen. Ngomong apa ayo. Wah, kok nang bojomu kok muring-muring. Aku gak gak sejo lho rene, Mang. Temen gak? Apa saiki wis padha ndek bojone awakmu kan ndek bojo, bojomu kan ayu. Ayo wis tak degleblas iki. Enggak deglek ya apa sih lo? Mertua sih gak kena gejumritan blas. Mertua iku wis gak urusan eh, wis bojo ya bojo urusane bojo. Lah kumpul dadi siji are. Sopo? Ya mertua aku wis satu aku mbak aku. Sak oma. Iya sak oma. Baigonen marung. Ngawur e. Ah wong mertua kok dadi siji mbok ya kon-kon tak liya lah ngono sih. daftar ku tak kon ngontrak. tiba sing kon ngontrak iku aku, aku lah gak duwe dhuwit ta. Lah tujuanmu lah apa mriki? Tujuanku aku nyengkreh mangkel mare bojoku. Lah bojoku nurut bapakne. Moga gelem nurut aku ya tambah keleleran aja nih. Lah iko apa sih marai? Ya nek kuat kaya awak dhewe ngene lho. Loh, kena saiki sajake wadah. Omahe Waduh pakune nek kurang kilo. Sing ndi? Sagak situk pakune 6 kilo. Tembelan. Masa kok gak ngerti wong lawang ngetake pager alas bareng. Oh, pager alas. Alas ndi? Alas roban. Terus ku lidah jono Ngawur. Kok nyimpen bas bareng? Eh? Bas apa iki? Bas man. Lho gak ngono. Iki kanggo latihan arek-arek kok penek sore. Oh, latihan karate nggih bas ya. Lho, latihan karate latihan iki lho brand. Oh, brand brand no? Anu iku lho sing Oh, ben. Ah? Ben. Nyanyi bareng. nyanyi ya mesti arek suara enak wong punuke sak ngene <laughs> wong nyanyi kok obong nyang punuk ya punuk kanggo mempertahan swara ngono ta ngomong amune ya kok medok waduh ya serbalek wae ini lumayan saiki lo iya iki ngredit ta tuku dhewe ya ana sing durung lunas bae Gak ngono tukane bojomu apa tukon meno dhewe? Lho, gak ngono lah iki kerja sama karo bojo. Tapi sayang bojoku iki saiki apa ya? Dari suarane enak bojomu. Wah enak saya iki suarane. Tapi gak mesti ku orang-orang ngono omah dhek. Tim dah. Ya nang tim tim yo ana terus. Kang opo? Kang ngono yo kanggo melek-melek anu. Mosok sing nglakoni ngono. Oh yo kok sore jam 4 berangkat. Tim timan. Eh. Nang ngono jare Ayo biyen iki asale sak rombongan ya. Kok iso kenek sokran iku yo. Ngawakmu kurang lincah. Jago telaten iku apa lho? Awakmu kekerasan atimu. Kon kejendok titik muring-muring iku lha apa sepatuku kok guak-guak nang lumpur bareng. Salammu dhewe wong wong kok temburokno. Pirang tahun pedet iki? Sopo? Aku mbek penawin. Ono nek 10 tahun. Keling dandani kali nduk panekan iki. Ono sakinane. Lu magetan dandani kali ben lho. Awakmu gak eling nek di setrap di pelayono lapangan iki. Wong aja kaya ngono awakmu. Mikir nostalgia lho iku pancene gak entek Ya, tapi bareng wis rumah tangga awak dhewe kudu hmm. iso njogo ya. Saiki hmm. upamane penuh njogo bojo, kendu bojo aku kudu penuh iku jenenge gak oleh ya. Gak oleh pancene. Iya, lah saiki cuma ono ae kerepotan rumah tangga mbok teko ekonomi mbok teko marotua mbok teko bojo enggak aduh aku jelas marotua enggak dolek bojo si adu ae lah terus syaratmu mrene iki kate balen enggak aku ngono ta wah ora kena di bojo kok bareng aku di golek sendenan kan nah senden anu gerbong ngono lah enak eh, senden jam apa tesok lah aku ki pore pore nang kadoan kan hubungane karepku sementara kini gak ono kombong-kombonge PT Nanti manggone kono. Lho ben ono ndoke tak doling men. ngawur ae wong PT kari loro, situk anu apa kuwi ngendok. Tapi kan ngendok ya apa wong kena iku obat warga berencana. <laughs> Eh, ya apa saiki apa? Nek ancene awakmu niat nang balik nang aku. Aku tungkul ndas. Kan tungkul dengkulmu ngono wong tulungan-tulungan. Biasa sih nungkul di celawakmu. Iku <laughs> sing ngawur. Iku jenenge wong wedok ngerunya mengadakno tungkul-tungkulan iku. Gak tulungan-tulungan. Saiki ngene lho, soal nungkul eh soal nolong-nolong sing apa? Awakmu kan apa tak aku pasrah isane aku gak kopar kapiran. Saiki ngene berhubung bojoku gak ono ya. Nek anjane awakmu kepengin manggon kene, tapi awak dhewe iki ya apa meneh, apa daya? Tangan tak sampai. Tangane potong kok. Lah kono apa apa daya opo? Maksudku ngene, nek anjane awakmu gelem ono kene, tegese ku nek iso kepengin ketemu aku terus. Tapi nek kaya ngene gampang konangan, aku dicuri lagi karo bojoku. Loh, isane puno gak dicuri geni. An... Iku jarani lho, lo aku gak Oh, dicurigai. Nah, dicuri dicurigai. Isane gak dicurigai lah apa iki? Awakmu ya apa pamane tak dadekno anakku ya apa? Anak opo? Ya anak angkat ngono lho. Kapan dibiokno? Yang kone sabotan tak uncalno. Oh, anak angkat ono brengos ya anak angkat. Yo brengos dicokor. Lha sih ya ketara. Nah, dikeri idep dijeboli ngono lho. Kurang dadi anak rebes lan. Lah biyen aku. Iki lek konangan ya opo, aku? Nek konangan apa mung gawe ansop lho ana ansop. Pakan anak-anak lho ana. Gawen. Perlune cek mangkon kene. Mangkon kene terus awakmu tak kono nek umur rong taun, lho. Mosok rong tahun njog gegek sak mene ra? Sawara pranaan. Pranaan apa? Australia, bapake Australia mboke kruwul lho. Lara cilik rong tahun iso ngomong lan. Lu iso wis teteh ngomong. ya apa aku mung ngono. Ngomongnya ya rada anu ya rada jelas. Ojo tok pilu. apa mare peno? Mami. Oh, ma mami. Ah, ya ngono. Mami. Mi, mi, mi, mami, mi, mi, mi, mi. Ojo oh, mi wis kempes. Lu <laughs> cari arek cilik. Ya arek cilik gak apa-apa. Iya. Tapi engko ngene-ene awakmu kepengin apa-apa nang karo aku gawe omong rahasia. Ngono ya. Ya. Lah aku tak mlebu golek ansep ya. Engko bojomu teko. Lah lha mulane ku mlebu dhisik. Untune iki sak ketara diapakno. Sing apik dipokaki lho. Ngawur ya gak duwe untulan. Wis awakmu wis rek arek cilik wis. cilik ya. Ya, aku tak mlebu ya. Mlebu. Golek apa-apa dhewe ya. Iya, kono alat-alat yang jero akeh kok. Iya. Oh, pari ini model-model. Anu, pangan tikus. Pari apa? Enggak panen kok pari. Enggak. Kaki lelan mlebu to, ro. Wes nabrak nabrak salon. Salon pas. Lho, kok wis teko, Cak? Wis ditara munawar. Terus dokter isik e pancet dadi dokter. Iya, aku lho. Iya. Eh, aku takon, mulai muring-muring lho ya. Lah, muring-muring takonmu enggak tepak ngono. Saiki ngene. Wis entuk dokter? Iya, aku lho kono wis disetrum. Oh, ngawur. Sing Dik iki lho apa dodot dik? didodok dhisik. <laughs> Mari didodok jeguk. Iya. Ya masalah diperiksa sik. Kayak ngene. Iya iya, gak perlu gelisah masalah anak. Lho. Itu mau ana wong gelandangan, wong bambung liwat rene. Terus anake didol. Lho, si umur 2 tahun. Kok tuku ya? Tak tuku 13 juta mau. <laughs> Wong kok sombong-sombong ati. Ya ada tomat ngono. juta iki duwe kon. Wareke ganteng sik cilik. Peranakan arek. Peranakan. Peranakan apa, Gus? Penangan ula sawo. <laughs> Penangan ula sawo. Australia. Oh, oh iya. barat iki ngene ya? Barat. Oh, iya, iya. Bapake ngene, kruwul. Kok ya adoh. Mbok biyen Australia nang kruwul. Eh, lho, boy. Kami. Eh. Sopo jeneng? Kami. Boy Min. <laughs> Boy Lho, lho. iki? Sopo? Oh, iya. Sopo? <laughs> Kasih iki kiai kita. Are ciri. Mami, mami gendong mami gendong mami. Gendong arep mami gendong arep. Enak buri enak. Gendong buri. Ya ya kita ya mana. Ya iki sing. Apa iki mami? Iki anu. Iki papi. Oh, papi. Heeh, papi ra ciri. Gendong suarane papi. Wah, oh, kasih pikir ka. Kene kita apa wong kesurupan markaya sok. <laughs> kan anak itu pun anak mami si mami so pun mami bu memo oh, mami bu memo tak kutangi kan harus jajan anak jajan untuk kentek Ini kangen cewek kan? Punya moni. Gak ketukar. Cep, cep, Aku bisa nyanyi, papi. Apa nih nyanyi, nak? Dengar kawan, Pak Becak kepingin rapi perawan. Hmm. Nangis saya perawannya mesti bernose. Wis menengong kok sore tak oleno, tak oleno. Mbakku kok bisa selepini. Hmm. Iki ngono bagi pencilaan. Ya duwe mami, mami ya duwe mami. Wih takon ngentekno 2 juta pakmu. Iki arane sapa jam? Boimin. Mami kok bayak ana diarani boimin. Boimin jeneng luar. Australia. Nek arep tak arakno anu apa mbopi. Mbopi jenenge segawon. Mami manis. Iya. Pasti ganteng. Iya iya. Ayo berbogan. Iya. Dewe palu cilik-cilik. Enggak apa. Ayo apa sih? Eh? Ya apa? pakune kok ngono. Pak aku supaku. Iki yo ngene pancene. Ya jarano gending-gending, mbok menawa hmm. besok ngedutnya pernah bisa ngeluduk bareng iya ta iya ta oh iya papi gini apa balung bendo ah. lama air sola kli kli aku nalar ini sa balung pakel bisa nuk balungnya wong entek ngono kan Aku mang mriyani wis aras-aras Papi, papi, hmm. ngelu dua papi. Papi, apa itu iku jajan papi? Oh, piye anak, piye anak? Papi, Eh, Jangan dek usah. Jangan dek usah. Sendiara ini kau tengah aku. Ayo nyilih di sini. Tak nak jadi anakmu. Jangan jadi anakku kau perkapiran lah. Tidak paling gede buring yang kita kaki. Besok aku mewah cari. Iya. Papi papi. Terlalu nani papi dan papi. Iya. Terlalu nani munawar. Terlalu nani pak munawar TV an papi. Itu rumah. Hari ini bangunnya titen. Tidak ada sebutu. Iya. TV an rumah. Musuh TV an Wong tuh bos <laughs> Tapi aku tak tuku jajan ya, Papi ya. Iya, iya. Mami tuku jajan, Mami ya. Wis duwe enak, wis duwe enak. Hmm. Hmm. Kuwi nontekno Tak jutan antekno ya, gak kontekno tak antem ngono. Umur umur orang tahun sakun gede nih ya. Anu longgor mas suara. Longgor. Permisi. Loh, permisi berapa hari? Wah, wah. Anak buldog eh. buldog buldog nah buldog ini buldog ayo cikik <laughs> permisi lo berapa hari oh tamu monggo monggo oh monggo kula enten perlu nih kula niki apa niki sinten kula niki bapak nih kastini nggih oh. terhitung marang tuane kartolo marang tuane kartolo nggih pinten-pinten dinten niki kula madhasi kartolo Mami, ah. mami iki eh. jajane mami. Oh iya iya iya. Jajane iki iki Eh, boy ra apa mlebu? Eh, ing. Eh, ing, eh, boy kaya boy ngono cok i. Boy ngono bapak i. mau ra mantu kula. Mantu mantu. Oh, tak ketak kon niki anak kula. Pinten? Boy, boy. Papi ada tamu, papi. Heeh. Lah, tukar tapi nak tamune aja. Nggih. Sopo mami? Amit sewu nggih, kula dengi ngomong-ngomongan kali mantuku kula. Nggih, sampeyan ngomong. Niki mantuku kula niki. Loh, kon ya apa lho? Loh, kon mulai lali bojo. Konan saiki nyokon. Loh, wah, wah. Loh, mari karto loh, Yam. Eh? iki apa sih, Yam? Jare kon Iki ngene Mas. Iki catu lawas, balik rene ngene. Oh, ya. Iki kok nalare teng mriki mantu kula niki katut sampean ta? Mboten mantene dhek teko dhewe. Ya apa lho? Iki bojone ten, niki? Bojone ayu ning ngene belani, wong masalah. <laughs> Ya apa wong wedok kok mekung-mekung mekung-mekung. ya iki ning sewu yo ya iki bojoku iki maratuaku saiki kurang tak sokran aku mrene mang sing rekod ya bojokno dhewe aku gak nyat, gak niat elek aku iki niat njaluk tolong karepku oh soal e kon niku nyingkiri maratuamu ngono ta oh, ya bali kalau bojone niki lho dik oh, Welani masak kok kaya ulo kayu soal kayu niku. <laughs> soal kayu apa sih ya? Soal kula niki pun kula niki menyerah sadar. Kersane niki Mas Kolo balik tenggene istri ini mal yang soal ini mau nyadar aku Langge. oh iya iya ya usah itu dos tapi kenal lah gak berbuat apa-apa oh murah ya usah apa-apa balik saya wis balik ah anu lo kan balik tanggung ibu cuman ya boleh lah mangan-mangan oh aku tak balik ya oh iya kan lanjut sampai dia iya iya mangga mangga mangga mangga <laughs> mangga